Santa Claus is here tonight. I need my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Hauena ta bai, ez dakit. Amets bat bete dute. Au zerta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan. Eneko larraina, kaixo arratsaldean. Kaixo arratsaldean. Zer Ondo, ondo. Bai. Zestoarra. Bai, zestoarra. Eta orain e, ba, diska batekin eskutartean, e, enekora izenburupean edo izenarekin ba, zure lehen lana plazaratu baituzu. Ez, bidei gaitun musika hori, e, ekarri, ekarri diguzu e, kora harpa afrikarrarekin e, landu baituzu lana. Saiguzu, noiz deskubritu zenuen e, instrumentua? Bai, ba, instrumentu kurioso hau e, eh, arpana intzindaria da, eta, bueno, oindala 6 azpi urte eh, ni perkusio Afrikarra egiten nahi nintzen e, txakun pataldiakin, e, perkusio eta txalapartan azte genuen gara hartan, eta perkusio kurtzo bat egin nuen Afrikarra batekin, eta e, ba, beak, eh, kora jotzegu gitarra eta beste gozazko egin tartian, eta kora ezautu nuen e, bere, bere ikusita, eta gero ikusi nuen aukera, ba, beak e, kora egite zitula, eta orduan eskatu nion hori, e, kora bat e, nahi egitea, ja, txikitatik gitarra jotzen da gauza disentetan ibili eta beti zokak gustau izan zaizkit, hola, zokako instrumentuak, Eta, bueno, ba, behai eskatu nion kora bat egitea, eta hortxe hasi nintzen, nire korak egin deten bidia. Gero ora etorri da e, inorre gabe onduan eta maixu uki gabe autodidakta bide bat, e, ba, bueno, ba, bizketa abentura bat e, probatzen eta gauzak e, moldatzen da june izen bide bat, eta ba, pixkanaka, pixkanaka, kantuak e, osatzen jundia, eta enekora proiektua sortu zen eta gaur arte ja disku eskuen dakatela. Musikalitateak erakarri zaitu instrumentu Bai, musikalitateak eta e, eh, eragiteun sortzen duen eh, energia. E, instrumentu ezberdinak jotzen ditut eta bai instrumentuak eta estilo ezberdinak bat eh, izue bakoitzak bere energi edo kutsu propioa eta koran goixotasunak eta beak dakan eh, eh hori, ba, bidai bat bezala eza proposatzen dizu, ez? Da, eh, naiz da lasaiak izan edo bisilak izan, melodiak beti izatzea goixotasun batekin, ba, guztau intzizatena eta hortik gara, junez. Saluma Ala saluma moreo oh, baba eh, Afrika da gara matzaten kantu horiek eh, atondo dituzu, nola izan da lana? Eh, Afrika ere zuk noiz deskubritu zenuen eta zer helarazten zaitu? Bai, ba, Afrika izan da kultura lagun bat, e, 2000 garren urtean, e, izan bezala, perkusioa hasi e, jotzen, txalapartekin e, uztartzen eta geroztik ba bueno bine perkusioa jotzen ibili gabe ba derrepente ba sartu nitzan perkusio afrikarrian e, bai perkusio mm, ezberdinetan eta baita ere afrikar kultura ikutzen eta bueno ba E, eh, garei hortan hasi ginean batzuk egiten eta lagun batzuk egin genituen Afrikarrak eta Afrikar kulturan barruan dauden jende bat Eta, bueno, horiek transmitiu izan dien e, e, gauza asko, ez? Energia perkusioana eta behien e, eh, e, bizitzeko era eta gauza askotan, ba, e, nik uste te hon egin ditela edo mitzat ikusi ditutela gauza asko guztoz eskitenak, naiz da beste batzuk e, e, gogorrak izan baita ere, Afrika gogorra da, baina bueno, gauza politia asko dazka eta irakasteko asko eta bueno, hortikan e, jur e, hartzen, ez? Euskaldun baten begietatik e, azaleratzen duzu. Hoi da, hoi da. Eza, inundikane Afrikar bate, Afrikar bat izateko goi gabe, baizik eta behien instrumento bat hartu, neria, eh, neria indet, eh, nik nire estilo eza, e, propilu badakat, eza, ikustean ez, e, nabarmena da, ez da estilo Afrikar, e, Afrikar, Afrikarra, Eta, bueno, ba, nik euskera kantatzen dut, nire ikuspuntu ematen diot, e, gai batzuk e, neriak dia sortzez, beste gai batzuk hartzen ditut behien, e, behiek e, lantzen dituzten gai batzuk, baina nire ikuspegitik gane espesatzen ditut, ez? Eta orduan, bada, pixkat, e, euskaldun batek, edo, kanpotikan, da, kanpotikan e, ikusitako ikuspegi bat. Esan duzu, ba, instrumentu honek sorrarazten duen energia mhm. horrek ez, eh, pixka liluratzen zaituela, eta pixka diska honetan ere nabarmentzen dena, nolabait ba, diskan e, helarazten duzuna ere baita eh, ba, Afrikarako bideia egin ez ezik eh, norberaren barne bidai hori, ez? Mhm. Bai, bai, proposatzen, za, ez da, E, eh, Neiz da Afrikar eh, instrumentu izan, nire, nire bidaia kontzertua edo musika, ez da hain e, zentratua, baizik eta e, gai ezberdinak e, jorratzen ditute kanta ezberdinetan, eta gai hori dira, ba, bizilan ba, nahi ikutzen dizkitenak edo nahi garrantzitsuak izan dizkianak. Orduan, ba, horietan barruan ba, daude ikasketa, Afrikarrak adibidez, e, eh, leheno esan detenan arira, eh, ikasketa ulertzen du ritual bat egin eta ja heldua zela, ez? Ordunik hori hori gai hori hartu eta ikusten dut, ba nik nere ikuspegia da egunero gabiltzala ikasten, ez? Da behin ez gabiltzala eh, behin ez ez gara la heldua sentitu sentitzen, ez? Azkenean beti da hola ikasten, da hori ze derra dan, ez? Eta, bueno, ba, beste kanta bada eskerrak ematia gure arbazuai, beste bada e, egalari, e, dala pixkat gure e, balioan sinistia eta gure e, zailtasunetan ba, gure, gure almenaz e, za, konfidantza ikitzia eta bueno, pixkatola da biz, bizilean e, garantzitzuago nahi ikutzizkien gaiak lantzitut Afrikako za, lurrak baina. Eta atmosfera berezi hortan murgiltzeko musikatik aratza gore bazoaz. E, e, irudiz lagundurik ere ba, e, lana osotasunean aurkezten baituzu. Bai, bai, zuerteko naiz egia esan, e, John Manterola e, produktorea eta dokumentalistak e, e, za, alkarrekin egin ditugu proiezio visual batzuk eta irudi horiekin e, pixkat plasmatu plasmatze dugu eh, kantatako osea gaiak ez o ze ze espresa nahi deten ez da orduan ba E, irudi batzutan gaude Euskal Herrian, urrunguan gaude Perun, urrunguan gaude Senegalen egindako nire bidei baten, da gauza leku ezberdinetako irudiak eta bideoak eta stop motionak eta bueno, efektuak eta daude, eta horrek danak egiten, egiten duna ba, da indar asko eman eta pixkat ba, espresioa handitu indako musikai. Kantu batzu instrumentalak, beste batzuk e, euskaraz kantatuak eta bada beste hizkuntza bat. Bai. Zein? Bai, mandinga, mandinga, mandinga kultura, azkenean mandinga kultura da e, Senegale, Gambia, eh, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, eh, Guinea, Konakri, inguru kultura, oza, e, kultura bada. Eta, bueno, sanu kantatzen dut, e, Senegalko kanta tradizional bat, eta justu, bueno, beste hitz batzuk, kanta batun, batzuen hitzak badaude Wolofes edo Mandingaz, baina kantatua dan e, Afrikar kanta da zanu, Senegalkoa. Zaia ez, beste hizkuntza batean aritzea edo? Bueno, azkenean e, hitz e, da, bada ez. Bai, e, hitz edo danok txikitatik hitz jolazak eta eh, ez dakit, azkenean ikasten ditu ez. Eta ba, zuertek nuen erakutsi ziten kantu hau, erakutsi ziten lagun zene, Senegaldarrak ba, traduzioa eman ziten eta esan ziten ze esan nahi duzun, orduan ba, nik eh, esan nahi jakin da ba, beste erabatea hartzu. Eta azkenean hori dituz, ea. Eo gauza, e, jendiak txin, ez da, eo gauza ikasteko kai baldi ma, ba, Afrikara ez kantatzeko zatik ez. Eh? Netxetan elkarrekin gaudela, Eta e, dagoeneko ba, zuzeneko emanaldiak eman da, ez harrera jaso duzu? Ba, politia, politia, eh, jendiek e, eh, mori, gauza ezberdin bat ikusten du, e, nik ustete, ba, e, takit, mimuekin indako gauza bada, eta jendiek ba, guztauzako, harrera oso politia eta ni alde hortatik oso guzta. Zuzeneko bereziak ematen dituzu? E, hau da, e, kontzertu soil batetik aratago saiatzen zara, ba, ez, e, egin dituzun e, irudi edo bideo e, e aurkezten ere, bakarri zaude esken atokian, lagunez edo musikare zinguraturik nola izaten dira? Hori da, ba, bueno, oin arte, izan da, e, izan da, bakarlari baten e, e, kontzertua ez, e, aldenean proiektzioekin, proiektuaren barrean proiektzioak eh, importantia izan dira, baina beti ezin izan dira eh, jarri. Orduan bakar, oinarteko ibilbidea izan da bakarlari baten e, kontzertua, kora eta hotzak ide egiten duna, eta ba, oain e, kora izpiak izeneko diska hontan e, perkusioak eta nere, nere bigarren ahotsak eta sartu ditudan za einez ba orduan e, orain laukote bat eh, osatu dut bi perkusionista eta e, koruak egiten diten eska bat eta proiektzioak orduan izango zean ja, e, laukote bat eta proiektzioak eta bueno kontzertua azken finean da bidai oza, irudi eta entzunezko E, bidei bada, ez? Bizkata azaltzen ditut kantak, eta, bueno, nik uste kantak bai azaltzen ditut, baina irudiak ez, porque irudiak azkenean hain dira argiak, ez, eh, bakoitzak baita ere bere interpretazioa itia gustatzen zaz, bere viajea itia, eta bueno, nigor viaje bat proposatzen dut, eta gero bakoitzak bere egiten du, ez? Kuriosidadez, enekora zer da zure izena eta kora e, eh, instrumentotik? Bai, <laughs> e, hori kurioso da, enekora, oza, sortu zizatenean izena jartzia, e, oza, okorri uzi e, eh, enekora, oza, eneko eta kora jartzia, ez? Eta e, izena, nere izena eta koran izenan elkartze hortaz, konturatzen ditzan izan barruan zehola enekora da, ene da neria, ez? Neria edo etxeko. Eta nola konturatzen ditzan nik koran ba, estilo propio ba, estilo e, diferente bat egin deten ez, ba, horrekin eh, ba, guztua, guztua, mitzat, espresatzezun e, egiten, egiten nun musika, eta kurioso izan zen, enekora jarri eta Facebookian e, horri aldia iriki eta pixkan mugitzen hasi nintzenean, e, Ungariar batek idatzi ziten, esan ez, e, ba, asmatu nula, ze enekora Ungariarez musika zan edo. A, ah, musika esan nahi du. Bai, eta kurioso izan zen. Azkenea, bueno, hola izan bertzun eta hortxe, abiltz. Esan nahi ugari dituen eh, izena beraz. Bai, bai, hortxe. Eta e, bukatzeko, e, kora arpa afrikarra e, ikasi eta orain e, ba, musika ez talde batean e, sartuta zure proiektu aurrera eramaten eta erakasle lanetan ere bazabiltz. Eh? Kora instrumentua ere ez Eh, erakusten baituzu? Bai, e, kora erakusten eh, hasi nitzen e, e, oindela denboa bat, eta baita ere espitin bizi naiz, ez duara izan, izan dare, eta, bueno, ba, bertan e, klaseak ematen ditut e, ikasteruak e, gitarrana, eta ikastolan bai, izan, e, espitiko ikastolan, eta hortxe nabil, gitarra erakusten, kora, kora gutxillo, azkenean, ba, bueno, kora jotzaileak eta kora dutenak gutxillo dialako. E, eh, zaila da, zaila da orkitzea instrumentua? Aurkitzea zaila da, bai, bueno, ekibarriak kontaktuak, edo Afrikara jumertzea, edo Afrikar munduakin e, erlazionatako jendiekin kontakta hau, eta telefonuak bilatu, eta hola, ez? Ez da e, eh, musika den da baten e, e, topatu daiteken instrumentua, eta bueno. Ba, tira, eh, zure diska entzutea besterik ez dugu, eta hori bai, zure gana jotzeko badira bideak, eh, gaur egun mundu virtualean eh, oso errez baita sartzea, eta hortxe duzu zure webgunea, zure lana aurkezten eta erakusten. Hori da, enekora.com webgunean e, informazio guztia, eta gero baita ere ba, Facebooken e, gaude, eta bueno, ba, ja, gaur egune E, hortxe gaude interneten eta eusen dekutan, e, así que kontzertuak gero baita ere esan nahi nuke kontzertuak dazkaula e, aurkezpena, diskana aurkezpena izangoa zumaian, e, azaruak, e, azaruak sortzi, ostirala, gaueko amarretan, eta, bueno, ba, zumaiko zinian izango da, eta hori zarrera duain izango da, eta nahi duenak e, etortzeko gombitea egiten diot, ez, eh, e, ba, giro politxe izangoa, eta zindian baita ere proiektzioak edarki ikusiko dira. Gero, e, bigarrengo e, kontzertua bandarekin, e, izangoa hogeta bilan, azaron otabi, ostirala, e, askoetiko mataderuan. Urrena, azaruan hogeta behatzilean, e, gaztizko gora tabernan. Eta laugarrena, e, izangoa abenduan sortzi, Eh, Durangoko plateruena kafean txokilan, e, eh, hango azokan egon gora e, eh, diska orkesten baita ere, eta bueno, azokako igande goizian, amabitan, e, joko dugu plateruenan. Durangoko azoka izaten da erakus lehio polit batez, e, zure lanaren aurkezteko eta jendearen gana iristeko. Bai, bai, e, bueno, e, diska eta liburuen e, arluan da urteko, urteko esa, data importantia, ez? Hortxe, biltzeia lan berri gehienak, eta pixkate eh, ba, ezagutarazteko eta hor txibiliko batetik bestea, eta guztua, guztua. Kaleratzeko zailtasunak izan dituzu, diska? Bueno, kaleratzeko zailtasuna baino gehiago lana, ez? Azkenean ba, lan eh, desiente daka, azteko kantak preparatu, e, grabatu etxian, nola izangoan, gau grabatu, nik eh, instrumentu danak nik grabatu ditut, eta, bueno, pixkete horrek dakan zailtasunak. Gero, kaleratzeko enean, ba, txalaparte, ozera, dizketxian barruan ateret, eta bueno, e, eh, autoproduziuta izan da izan arren, ba e, eh, beiek lagundu die, aholku batzuk eman dizkie eta bizkat lege gordailuak eta histori horiek egiten lagundu die eta bueno, azkenean zaila baino gehiago dira lana, ez? Da bizkat ba eh, berri edo lehengoz egiten dituzun gauzak, ba azkenean uste baino uh, korapilatxu izatea eta bueno, azkenean orduak eta orduak jutez eskio, baina bueno, eiten dira. Guztua egin ezkero, dara ondo okutea. Ba, guztionekin geratzen gara, eta zure helbidearekin geratzen gara, eh? ean e, gure ere ikusten zaitugun, eh? zure ba, proiektuaren entzuteko. Oso, bai, ba, guztua jomoritzake, eh, aspaldian, eh, bueno, ez dakau iparaldiekin kontaktu askoik, beti e, eh, dakaten nakaten gauza bat izatea, azkenian iparraldiekin eh, kontaktu gutxi da gaulako, baina, bueno, ba, pixkanaka ba, jungo kontzertuak lortzen eta hortikane eh, jotzen ibiliko gara. Ba, mi esker. Gauza da, esker, esker. eta zeme alabak aurrera behiratzeko garaia iritsi da nigana Agurra ma nahi arrebak emazte eta zeme alabak diru ezagoz eta egarriak Nire luretik nara mazindak izue zinezue Bueno. bizi gogoa dariela Tamanez milaka dira bizirik iritsi ez direna Egun ez da gau ez doaz bizi gogoa dariela Tamanez milaka dira bizirik iritsi ez direna. Ba, hause duzu, eh? enekoraren azken edo lehen eh, diska. Kora izpiak eta gogan hartu, enekora.com gogunean, proiektu honi buruzko setasun guztiak aurkituko dituzuela. Ba, untara arte iritsi gara gaurkoan, gure kulturalea emanaldian neraletik besterik ezen bihar arte eta bitartan ongizan, aio. Kaixo entzule, nik elurdengari naiz eta oain entzuten zabiltzatena ba, dana izeneko lana da, nire azken lana e, espero dut e, atsegin sartzea. Gaur goiz prestatu dizut gozaria Mai gainean intxaurra kafea eta ogia pazar, o ibe sanla escolar duke zure kabia Sustraiek atzaman dute aldatuko Bizkizu itxasoko urak zauriak Oro baniak laurotuko dizkizu euskiak Maite zaitu tinioiz maitatu ezpanu Eta jarragoi zez, nik prastatu kodizut boxarira. Maigla nian, intxan me up to my Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistiko edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, dute izan naiz